Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد uzmite mu selaf al hadis mislim tamo koji zapisuju zapisuju, znači došli smo pri kraju smo znači e, obrade ovih najbitnijih tema vezanih za hadijsku terminologiju. Danas ćemo za lavu pomoć nam se da završimo još dvije, tri teme. E, prva od njih je takozvani naslov turku tahamul wasijagul eda e, način način uzimanja, prenošenja i zapisivanja hadisa. Govorit ćemo o tome. <clears throat> da znamo otprilike kako je to bilo, jer e, često dođu u hadisima određeni izrazi e, koji moramo razumjeti o čemu se tu radi u stvari i, ako je neki e, nedostatak u, u senedu hadisa da se zna odakle dolazi i na se vraća taj nedostatak. Uglavnom ovdje je riječ znači, o tome kako se uzeo, kako hadis uzima i ravija od ravija, odnosno kako uzima ravija od svog šega hadis, na koji način je to bilo. Pa je poznato otprilike uh, tih nekih ova, 1, 2, 3, 4, 5 načina ili šest načina uh, uzimanja hadisa od šehova, odnosno od muhadisa. Prvi način uzimanja, prenošenja hadisa je takozvani sema min lafze šejh. Slušanje, slušanje riječi samog šeha. Slušanje, znači ovdje govorimo, znači šejh je onaj hadis koji prenosi hadis. Govori o hadisu koji je on čuo od nekog, od prije njega, od šejhova i on sad prenosi taj hadis dalje od onih učenika koji slušaju kod njega. Na koji način se tu hadisi prenosili? O tome govorimo. Putevi, način. Znači prvi najpoznatiji e, i osnovni način je bio da učenik, ravija učenik, sluša od svoga šeha kako on izgovara i prenosi taj hadis. E, e, oblik tog prenošenja, znači jakra u šeh, o jesme u talib. izgovara tekst hadisa šeh, a njegov učenik, ravija od njeg, sluša taj hadis. Svejedno, da li znači šeh da li on uči, e, iznosi taj hadis iz svoga hifsa pamćenja ili čita iz knjige u kojoj on zabilježio hadise, koje on slu, slušao od, pri, od ravija, od kojih on inače uzeo hadis. <clears throat> E, stepen ovog, ovog načina prenošenja hadisa, znači ovo je najviši stepen, najveća, najveća merteba najviši stepen prenošenja hadisa. Znači da, da učenik, e, student talib, odnosno ravija, sluša svoga šeha, a on izgovara, izgovara hadis ili ga čita iz knjige koje zabilježuje hadisa u tom rivajetu od, od određenog šeha koga on prenosi. I način prenošenja tog hadisa, ono što mi e, često slušamo hadis kad se koni lanac prenosilaca, da kaže on samijatu ili haddetheni. Samijatu, čuo sam da ravija kaže, kaže od tog tog ravije, kale, Samijatu, čuo sam tog, tog da je rekao tako. Dakle, ili haddeseni, najčešći izraz haddeseni. Znači, kad bi uzeli sad onaj od uh, Buhari ili muslima sahih i uzmeti lanac prenosilaca i tam spominje se. Recimo, ravija taj, taj, kaže haddeseni, taj, taj, kaže, o, a on je rekao haddeseni, taj, taj. Uglavnom, većina znači, načina prenošenja, osnovni način prenošenja hadisa je da kaže haddeseni, znači pričao mi je. Pričao, znači, pričao, nije to smislu priča došlo negdje, on na pijacu, ili hodao negdje po pijacu, i izašao negdje u prirodu, došao na izlet i on njim pričao hadis. Nego mora biti na mjestu gdje se prenosi hadis, znači u halkama, kod, kod eh, šejhova mu hadisa, kod njih se doći na mjesto na halki gdje se spominje i prenosi hadis. Znači, i tad kad kaže hadis, znači tu je čuo hadis, a ne ono, oni išli negdje na izlet, išli hodali, rade nešto tamo u Irani, bil na kafi jedan kod drugo pa pričali, znači ne, ne misli se to, znači kad kaže Haddeteni, znači bio je na halki ko šeha, e, na mjestu kada on prenosi hadis i čuje od njeg taj hadis. Svejedno iz njegovog hifsa ili ga je on pročitao u svojoj knjizi. Dobro. E, drugi oblik, drugi oblik, znači i ovaj naravno propis ovakvog načina, znači ovo je najviši stepen prenošenja hadisa. Drugi stepen je qira'atula šejh, čitanje šejhu. Odnosno čemu se radi? da to se zove inače ard, da jakra talibo šeh jesma, da njegov student, njegov ravija, še, da on čita hadis, a da njegov šejh sluša taj hadis. A u stvari hadis je od šeha, on ga prenosi. Samo je znači on, znači uzeo, znači ovdje se misli, znači da čita hadise koje inače taj šejh zabilježio, prenio ono drugi šehova. I njegov učenik čita njegove hadise a šejh sluša. I zašto, o čemu je ovdje pojenta? Ako je šta pogrešno pročito, prenio, kaže nije tačno, nije tako greška, popravi to, dodaj, oduzmi i tako dalje. Ako šta nije u redu, to šejh njega popravlja. Znači, taj način se zove, znači, kiratu ale šejh ili ard. Izlaganje hadisa od šeha njemu samom čitanje hadisa. I onda on potvrđuje, ako je ispravno pročitano, ispravno rečeno, znači zašto da kaže ispravno rečeno? znači moguće da je taj učenik ima ko sebe zapisan njegove hadise, a on čita te hadise. Moguće da mu šejh dao svoju knjigu da čita iz njegove knjige, svejedno nije bitno. Bitno je da on čitao šejh i potvrdio šejh da je čitao da je to su te hadise koje on prenio. To, takav oblik način prenošenja hadisa. E, propis ovog, ovog vrste e, tehamula, prenošenja hadisa, da je bez razilaženja kod učenjaka, da je o, ovakav rivajet prenošenja hadisa, da je ispravan, da je prihvatljiv. E, da li je on, sad učenjaci razilaže oko toga, da li je ova vrsta prenošenja hadisa isto na stepenu, poput onog prijetodnog semada, čuje od šeha, kada on spominje svoj hadis koji prenosi, ili je znači, to slušanje od šeha na višem stepenu od ovo kada, kada učenik čita šejhu njegove hadise. Uglavnom kod toga ima lagano razilaženje, uh, ima Malik, ima Buharija, e, i učenjaci Hidžaza i Kufe smatraju da nema razlike između ova dva stepena. Da šejh spominje svoj hadis, da on izgovara hadis, a da učenik sluša i obrnuto, da učenik čita šejh, e, hadise svome šejhu od njegove hadisa koje on prenosio. Da je to i na istom stepenu. E, dok recimo ovaj, većina učenjaka sa istoka smatraju sa istoka, misli se tamo istočni dio od, od Iraka, tamo u istočnim dijelu muslimanskog svijeta, smatraju da je e, slušanje od šeha da je na većem stepenu nego da, da ravija učenik čita talib, da čita svome šehu. E, dok recimo ovaj, Ebu Hanife smatra, prenosio Ebu, Hanife da je bio na stavu i Ibn Ebi Dhib, poznati mu hadis iz Medine, koji imam jako volio i cijenio, Ibn Abi Dhib e, i, i imam u rivajati, jedno smatraju da je ovaj stepen, da učenik čita šehu i da šehu odobri njegovo e, čitanje tog njegovog hadisa, da je na višem stepenu nego, nego da sam šeh čita hadis. Znači, kod toga imam lagano razilaženje, jedno i drugo ispravno, naravno, koje je na višem stepenu, e, znači, samo slušanje od šeha njegovog izlaganja njegovog hadisa ili obrnuto, da učenik talib čita svome šejhu. Jedno i drugo, znači to su dva, dva osnovna, ovo su dva osnovna vida prenošenja hadisa. Jel ne znam, mene razumijete, jel razumijete čemu govorim? E, sljedeći video su oni koji imaju malo drugačiju verziju. Sljedeći je treća, e, treći način prenošenja hadisa. I naravno nisam ovdje spomenuo, znači riječ na koji način se ovaj, zna da je, da je e, da ravija koji prenosi od svoga šeha, ili, ili uh, e, svijedno tali, bučenik, šejh koji prenosi od svoga šejha hadis, ovaj, kako znamo da je to, da je on čitao šejhu, zato što dođe, obično dođe u hadisu, najsigurnije da kaže karetu ala filan, čitao sam, čitao sam hadis tom i tom šejhu, ispominje njegovo ime. Čitao sam njemu hadis, pa on odobrio da, na, i, tako prenosi na taj način. A može biti da kaže hadesena na lihi, Prenosi nam hadis taj taj tako što smo čitali njemu hadis. Gdje se naznači da stvari čita njemu hadis je da on dobrio da je to njegov hadis. Ili može u nekim izrazima se kaže ahberna i tako dalje. Dobro, sljedeći, treći, treći način je takozvana iđaza. Taj kod nas eh, izraz jako poznat. Iđaza, šta stvari iđaza? Znači izdan, dozvola. Iđaza znači dozvola. Svejedno može biti dozvola, može biti riječima ili, ili tekstom. Da se dozvoli riječima, kaže dozvoljavam ti da, da prenosiš to od mene ili napiši na papiru dozvoljam da to prenosiš od mene te hadise. Oblik ovog načina prenošenja hadisa je da kaže šejh jednom od svojih učenika, kaže eđestu leke entervi anni sahih al-Buhari. Dozvolio sam ti da od mene prenosiš sahih od Buhari. Evo, ovdje sahih Buhari, jer smo primjer, navodim primjer. <clears throat> recimo neki od šehova je čuo sve hadise koji su Buhari od šehova prije njega u rivajetu, musnet, sa senedom. I sad učenik od njega, od njega slušao te hadise, i, znači nije ga slušao, nije slušao na ovaj način dva prijetona, kako smo rekli. Da je slušao hadise ili da on čitao samo šehu hadise. Nego njemu dođe šeh i kaže, ja kaže, dozvoljavam tebi, kaže da prenosiš od mene hadise koje su u Sahil Buhari, jer on čuo svi sa Senedom lance prenosi lance. Znači, to je ta znači, osnovna vrsta. Međutim, to je oblik način, znači, da, da kaže dozvoljavam svom učeniku, dozvoljavam ti da od mene prenosiš ove hadise. E sad se tu ima vrće vrsta, znači ima otprilike neki pet vrsta ova, i džazi. I džazi, odnosno dozvoli da se prenosi hadisu od određenog šeha. Prvi način, i to je onaj koji je najbolji, a to je da šeh kaže, da šeh određeni kaže određenom učeniku. E, Džestulek, dozvolio sam ti da prenosiš od mene tu i tu knjigu u kojoj on zabilježio hadise, koji su njegovi hadisi. Znači, ovdje je razlika između ovog dva prijethodna. Znači, kad, kad e, šejh kaže učeniku svome, dozvoljavam ti da iz ove knjige u kojoj sam ja zapisao hadise, znači nisi čuo od mene prije na halkama da sam ja rekao, rekao pa ti slušao, nisi ti meni čitao, pa ja tebi odobrio. Nego ne znaš za ti hadise. Ali kažem, dozvoljavam ti da hadise koje sam ja zabilježio u ovoj knjizi prenio od ravija prije mene, sa se lance prenosilaca, da ti prenosiš dalje. Znači, to se zove i čaza. Kad kaže šejh određeni, određenom učeniku, to je najviši vid. A imamo onda niže od toga. Koji su niži? Da recimo kaže, da kaže određeni šejh skupini, skupini studenata da kaže njima, do, recimo na halki prisvoje skupina ljudi, kaže njima dozvoljavam da prenosite moje hadise iz ove knjige. Da prenosite. Znači, oni nisu, nisu čuli od njega, nije on čito, nije ništa. Znači, nema veze s prijetom na dva načina. Ne kaže što ovoj knjizi ja vam dozvoljavam. Znači, on jedan je dozvoljava njima grupi. I sad onaj jedan učenik koji će oni njih prenositi, on mora tako kad prenosi hadise, kaže, dozvolio nam je šejh da opiše svoje stanje, otkud on zna te hadise. Dozvolio nam je šej da prenosimo njegove knjige i džazet, znači, na osnovu dozvoli njegove da prenosimo što je zabilježeno u knjizi. Niti, znači, nije čuo na način da je on slušao te hadise od njega, niti da je on čitao šeju te hadise. Znači, ovdje je velika razlika između toga kako se prenose ovi hadise. I onda imamo ostala, e, ostala tri, četvrta vida, da, onaj, da se neki neodređeni še neodređenim studentima ili, ili učenicima, ravima prenosi, ovaj, e, to su već sve slabiji vidovi te džazi gdje se u stvari ne zna, nema detalja koga, koga prenosi i šta se prenosi. Tako uglavnom se država oko toga. Uh, uh, uglavnom, po pitanju ovog prvog vida, da određeni še kaže određenom učeniku ravi svom, da mu je dozvolio da prenosi iz te njegove knjige, te, te, uh, te poznate on zabilježio. Znači, to je taj osnovni vid uh, i ispravno mišljenje po džumhuru učenjaka je na tome da je dozvoljen rivajet tih hadisa. Šta kaže dozvoljen rivajet? Znači, kao da je regularno prenošenje. Znači regularno prenošenje u smislu onog da je on, da je taj učenik koji prenosi, da je on u lancu prenosilaca hadisa. Kako prenosi hadis? Zato što mu je šeh rekao, one hadis koji su u mojoj knjizi, ja tebi dozvoljam da ih prenosiš. To ne, ne, ne bi njemu rekao, da zna, da zna da je njegov učenik, da je pouzdan učenik, da, ovaj, da neće dodat oduzme i tako, znači ne, nisu šehovi davali jednim drugima tek tako bez veze, nego u tom kontekstu. E, znači, kako mi znamo da se tako hadisi prenosi, i džazetan sa dozvolom. Znači ovaj prvi, ovaj prvi vid je ispravan, džumu učenjaka da, da, da, se prihvata način prenošenja hadisa. Ovi ostali video su jako slabi i po većini učenjaka su odbačeni. Da se ne prihvata, znači kao, kao lanac prenosilaca, da je sporan. Na takav način prenošenja odmah ima mahan, ako je mimo, ovi, mimo ovog prvog ovdje, da određeni šeh dadne i džazu određenom učeniku. Kako znamo, prvi oblik riječi koji znamo iz teksta, iz lanca prenosilaca kaže eđaze lifon, da dozvolio mi je taj, taj šejh da prenosim te, te hadise. Kad kaže dozvolio eđaze, misli se na ovaj način. Dozvolio mu da prenosi iz određene knjige koje on zapisao, koje nije nama čitao, nisam, nisam, nisam ja njemu čitao, nego samo je zabilježio njegov knjig, pa ja uzmem tu knjigu i proširim dalje te hadise. Ili hadesini i džaze, to je jedna tisa stvar. Pričao nam je na, na način i džazi, znači na način dozvole da prenosim zadis. Znači nisam stvari bukvalno pričao, nego sam dao na knjigu da iz nje prenesem. Dobro. Onda, ovaj, ima onda sljedeći način, a to je takozvana munavela, sljedeća je kitabe, to su te vrste prenošenja hadisa, pa onda imamo i alan, pa vasije, pa viđade i tako dalje. Sve to su vrste načina prenošenja hadisa. E, svaka sljedeća kad dođe, sve su na nižem stepenu. Na, na, nižem stepenu, znači toga da li se prihvata kao rivajet u lancu prenosilaca. E, munavela, to znači, munavela, navoda tu kod nešto nekom da dadneš navodiš, dadniš iz ruke u ruku nekom. U stvari šta znači? To navela je u stvari e, najviši vid i džazi. I džaze, ovi pritotni što su spomenuli. A to je da šeh e, ode kod svoga taliba, svoga učenika i kaže evo ti ova moja knjiga u kojoj sam ja zabilježio hadise i dozvoljavam ti da iz nje prenosiš hadise koji su u njoj. On je zabilježio naravno način poznati otprije kako se prenosi hadise. Znači to je najviši vid, mu navela je najviši vid i džazi. E, ako je spojena ta mu navela sa izjavom šeha da mu dozvoljava da prenosi te hadise koji su u knjizi u kojoj on zabilježio, znači e, to se vraća na prijetuni propis, da je tu prihvatio po većinu učenjaka, kao da se prenosi. Međutim, ako njemu šejh rekao ovo su moji hadisi, što sam ja zabilježio, evo ti ovi hadisi, evo ti knjiga moja, mojih hadiha. Međutim, nije mu dao i džazu da prenosi dalje. Znači, samo dao knjigu svojih hadisa. Dokle je on došao do njeg, dok, dok on kao ravija bio. A nije mu rekao prenosi ti od mene, nije mu dao i džazu da prenosi. Onda je to već na nižem stepenu. Ispravno se taka, takvi hadisi, e, takvi hadisi da se, ne, da se ne tretiraju, znači da se ne prihvate od taj rivat, jer nije mu dao. Znači ima razilačko učenjaka oko toga da li se poslije prihvata, on ima, dobio knjigu od šeja, šeja mu je dao knjigu. Međutim, nije mu dao i džazu da prenosi te hadise nego tako da se možda koristi iz ovog zlodnog razloga. Ovaj prvi vid, kad mu je rekao, dajem ti žazu da prenosiš hadise koji su u knjizi, znači taj, e, taj način, kako znamo u hadisu, u lancu prenoslaca, da je taj vid prenošenja hadisa da kaže naveleni. Da ravija kaže za svoga šeha naveleni. Naveleni u eđazeli. Da kaže naveleni dao mi je knjigu i prenosi knjige. Ako ne navede eđazen i nije navio da mu je dozvolio da prenosi. Iz toga se zna, znači, ravi mora biti demaneta po ovom pitanju. Znači, mora biti po emaneta, on može jednom, što kaže ono, može jednom ovaj, da obmani u prenošenju toga, kad se ufati da obmani, odmah ga automatski se obilježi vam. Muhadisi poznati po džerhu i tadilu, da ta ravija slabi, da uzma se, on je gotovo zabilježi, završio karijer po pitanju hadisa. Znači, mora biti, tu su jako precizni bili u riječima. Znači, ako kaže i dao mi je svoju knjigu. Ako kaže Navelin Veđazin, i dao mi je svoju knjigu i dozvolio mu da prenosi iz njegove knjige. Onda je ispravno, znači, da, da on može prenositi hadise koji su u knjizi. Onda kitabe, sljedeća vrsta peta dođe, el kitabetu, na način pisanja. A to je da šeh zapiše svoje hadise koje on čuo od prijetudnih ravija prije njega, šehova prije njega. I onda onima koji prisustvuju kod njeg, od učenika, od taliba, a, koji prisusu kod njeg, onaj, onda oni njemu, njima kaže, da je kaže njemu, eđestuke make teptu leke au ilike, znači dozvoljavam ti da ovo što sam ja zapisao tebi, da, da, ti, to dalje, da ti to dalje prenosiš. Ili spomene nekoliko hadisa, ili neke rivajete. I, za njih kaže da on, da on dozvoljava njemu da prenosi. A može se desiti da mu ne kaže da mu je dozvolio da prenosi. I onda to već postaje takozvani uh, kitabetu E, muđarred, znači samo zapisani hadisa, a nije mu še dozvolio da prenosi. Uglavnom sve se vraća opet ovamo, da li je spojeno sa džazom, sa dozvolom da prenosi ili nije dozvolio sa dozvolom. Ovdje je zapisano, ovdje mu je dao knjigu, ovdje mu je zapisao, lično mu šeh zapiše hadise. ovdje kitabe je pojenta u tome, da mu lično šeh zapiše hadisa. Ovo prethodno mu navala, možemo da knjigu da je neko od šehu sam zapisao, on rekao da diktirao i napisao mu hadise. Ovdje govorimo, znači on je zapisao lično hadise, recimo 5 hadisa zapiše u nekom papiru, kaže, evo ti ti hadisi, dozvoljavam te da i dalje prenosiš. Ako me razumijete, ovaj, mene razumijete šta pričam. Govorimo o načinu kako su prenešeni hadisi. A onda imamo e, šesta vrsta i alan. <clears throat> A to je da šef, da obavijesti šeh studenta Taliba Raviju koji prenosi od njeg, e, da je, recimo da kaže, da je hadal hadis ili hada kitab da ima, recimo da ima ovaj hadis ili da ova knjiga, znači e, knjiga u kojoj je on zapisano, da je to ono što je on čuo od prije ravija, prije njega. Znači samo obavijesti. Samo ga obavijestu da je to kod njega. Znači, niti mu dao knjigu, niti mu dozvolio da prenosi. E sad, ako taj ravija, taj talb njegov, uzme tu knjigu i on onda uzme da prenosi. Sad postavlja propis toga, da li ispravno ti hadis on prenosi iz njegove knjige. Znači, znači mu je samo rekao, u ovoj knjizi su hadisi koje sam ja zapisao, ovo su moji hadisi koje sam ja čuo. I ostane na tome. I onda dođe e, ravija, talib od njeg, prenosi i mora naravno određenim riječima koje se razume. Kaže, e alemeni šeh i kada, obavijestio me šeh da, ovo, da ovi su je zapisano hadisi, da su to njegovi Hadise. Samo ga obavijestio, znači, niti mu je dao te hadise, niti mu je rekao dozvolio da prenosi te hadise. Znači, ovo sve niži, niži stepen toga da li da prenosi uopšte. Da li se prihvata ispravno, se ne prihvate te hadisi kao da je, kao da je ispravan lanac prenosilac. Uglavnom, kod ovaj, kod muhadisa mnogih smatraju da je ovaj način ispravan, da je dozvoljno da se prenosi. Kod e, skupina, e, e, skupina to odbacuje i ne, ne, ne, prihvata. Dobro. Sljedeći sedmi je vesijet, da s time završimo. Ovaj, vesijet, a to je stvari oporuka. Da šeh ovesijeti da nakon njegove smrti ili putovanja nekog, da, da, da, da neko određenoj osobi, da ima knjiga u kojoj je on zapisao određene hadise. Znači vesijetu, nakon njegove smrti ima napisan papir tom tom učeniku da ima taj ta knjiga s tim tim nasom, zabilježi su njegove hadise koje on čuo. I na tome se završi. I zna učenik njegov da ima ta knjiga, zabilježi njegove hadise. E sad, ako on prenosi te hadise, znači, e, nje, e, znači njemu da kaže, ne da je čuo te hadise od šeha, niti da je čitao te hadise šehu, niti da je dao iđazu, zato je šehu iđazu, da može prenositi. Nego šta mora reći? Evo sani, znači vesijetio mi je moj šeh da imao tu knjigu da zapisa njegove hadise. A to znači odmah govori o tom stepenu načinu kako je prenešen hadis. Ima odmah drugačiji propis, znači da li se prihvata ne prihvata. I zadnji osmi, a to je viđade. Viđade vraća se neće veđe, da znači nešto nauč. Viđade našao učenik knjigu svoga šeja, koga je šum hadisa. Našao knjigu je zapisani hadisi. Znači, nađi, nađi učenik, student, talib, kod svoga šeha hadise, koje je on zapisao, šejh zapisao svojom rukom te hadise. Zna da, je da, da, je to, da su njegove hadise. Međutim, nema, znači, učenik njegov niti je čuo te hadise od šeha, da je poslušao, niti je čitao te hadise, niti ima dozvolu za te hadise da ih prenosi. I onda kad prenosi te, te hadise, kad prenosi tu knjigu, ako hoće prenijeti neki hadis iz te knjige, on mora reći veđetu bihati fulan, našao sam sa, sa tekstom od moga šeha koji je pisao te, te hadise u toj knjizi, taj, taj hadis. Znači to je demanda da spomeni tako, na takav način da opiše. Da opiše da takav način naš hadis. A onda on dođe u lancu prenosilaca, e, šta je u lancu prenosilaca? Znači način prenošenja takozvani viđade. Našao je knjigu, našao je taj hadis u njegovoj knjizi. I normalno onda postaviti tu pitanje, znači da li se prihvata propis toga? Da li se znači prihvata taj rivat, ne prihvata. Ispravna većina muhadisa kažu da je to stvari da je to kad mi babimno katija, da ima prekid. Šta ima prekid? Isto prekid lanca Što? Pa zato što nije uzeo šeja direktno. Nije mu šej pričao, nije mu dozvolio, nije ništa, nego samo našao knjigu od njega. Tako da se to ne tretira spojeni lanac prenosilaca. Dobro. S smo završili tih, tih, otprilike tih osam, znači osam vrsta prenošenja hadisa, spomenuli smo znači prvi je sema, slušanje od šeha, drugo je čit, e, e, čitanje šeha njegovih hadisa, treće je dozvola šeha da, da, da, da prenosi hadisa od njeg, iz njegove knjige on zapisao, e, sljedeće je što smo rekli četvrto mu navale da dadnije šeh knjigu svoju dozvoli mu ili ne dozvoli, peto je kitabe da mu šeh napiše određene hadise ili, ili skupinu ili grupu hadisa i kaže ili mu dozvoli ne dozvoli da prenosi, ali zna se da je šejh pisao, e, šejh su rekli i da obavijesti šejh svoga učenika da je to što u toj knjizi, da su njegovi hadisi, e, sedmo je vesijet da oporuči, da oporuči u, e, u svojim učenicima ili učeniku, da su ti njegovi e, hadisi u toj toj knjizi i, i osmo je zadnji kao najslabiji naj, naj, e, naj, e, vid prenošenja hadisa, a to je viđade, da učenik nađe od svoga šeha neku knjigu da on zabilježuje hadise sa, sa njegovim tekstom, znači sa njegovim, sa, sa, sa njegovim rukopisom. Andalusam, Andalusam.